Tremideko langileak eh, bi intersenikaren artean eh, desfilatuko dutela. Zoritzarrez eh, gure aletik asietako lana joanen urtean denak elkarrekin egoteko mea atzelenean ezugu lortu azken mementuan. Paueko intersenikalak manatu du CGT, FSU eta AFO egitea antzinean eta gu gero ZDT eta Unzarek Beraz, Tremideko langileak ba, gu borroka asieta elkarrekin dira guztiok bi interxerekan artean desfiletatuko dugu. Hori da, berezitasuna, ezin urertzekoa, erri egiteko du, met negar ere bai, zoritzarez. Ba, bederen trenbidean elkarrekin ari gira, elkarrekin hasi dugu eta espero dugu elkarrekin lan e, eh, txekituko dugu eta lortuko dugu. Itz importanteak badira orain, maiatzaren zazpian e, lehen ministroa biltzen da interxenikarekin, eta espero dugu urrengo blokea, beraz, iru talau, maiatzaren iru talau, Be, indar gehiago uh, piztuko dela. Barakigu borroka luze bat dela, barakigu ere soldatak eroridera irabete honetan, beraz, eh, perdira handiak badira zonbait hori pixkat eh, zaila da, baina gure eskuetan da astintzea mugimendua, ba, jakin eta hemen errantzun ona barugu, beraz, ikusiko kusiko dugu beste e, sektoretan. Gero somaz, jala prekarite, pao sans nioz imigre. Gero somaz, jala prekarite, pao sans emploi, mioz emigre. Mila behatzen eta ama irutik geroz, ogoita ama iru mila eh, migrante baino gehiago hil direla Europako uh, mugetara iristeko uh, nahiarekin, jakinez, uh, gerlaz, uh, errepresioaz, torturaz, edota aldaketak klimatikoaz ies egiten zutela. onartezina da, Frantzian egiten zaien ahera, uh, eh, erretentzio zentroetan giltzapetuak dira, aurrak barne, eta hori uh, ahunt onartezina da beraz hor gira, gure elkartasuna adierazteko, baita ere ekintzak uh, eramaiteko zinez izan da biziren uh, kampaina biziki importante bat, uh, zaigu elkartasuna arlo guzietan gauzatu behar dela, eta etorkinekin batez ere, gure elkartasuna adierazina nahi dugu, eta uh, amalagoan deitzen dugu, uh, baionatik endaiara, ibilaldi batean parte hartzera. Uste dut gako manifestaldian, bizik uh, eh, eraman duela, leku handi bat duela, eh? Aurtengoan, eh, milaka jende bazen, seugaz ere zuen uh, kamioiaren giberean? Bai, hori da, nik jakin dut, mila, amairu, uh, seguraski gehiago, pertsona ginela biziren zatian, biziren korteze, kortezean, eta uh, hori da gu, maiatzaren lehen baterako uh, biziren uh, fan, kopuru handiena, beraz, uh, bai, uh, horrek uh, ere frogatzen du, urtez, urte, uh, kideen kopurua emendatzen ari da, maiatzaren lehenean gure kortezean jende gero ezta gehiago bada, frogatzen du, uh, be, bateratzea eta eta elkartasuna adieraztea ere biziki importantea dela, eta hori modu alai batean ere egitea, koloretsuan eta eta dibertsuan.